58 skirsnis. Tai buvo lemiamas Lietuvos valstybės luominės integracijos visos jos teritorijos mastų išbandymas, kurį jis sėkmingai išlaikė. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje pademonstravo savo gyvybingumą prasidėjusio Rusijos spaudimu ir tuo pasinaudojusių Krymo bei Lenkijos atitinkamų išpuolių akivaizdoje. Objektyvės Lietuvos valstybės luominės integracijos prielaidas – puikiai išnaudojo jos protingas didysis kunigaikštis Zigmantas Senasis, pasirodė esas valdovas, sugebantis nukreipti lietuvių ir lenkų gynybinį potencialą abiejų šalių prioritetų kryptimi. Lenkų pagalba buvo panaudota efektyviai. Tokiomis aplinkybėmis ginčiai dėl unijos norum nenorum buvo nustumiami į Lietuvos ir Lenkijos santykių periferiją. 1509 metais vasarį maršalka ir sekretorius Jonas Sapiega – atvykęs į Krokuvą padėkojo Lenkams už paramą. Nieko panašaus į pasimetimą Aleksandro antrojo laikais ir nuolaidas Lenkijai Lietuvos suvereniteto kaina nebebuvo. Lietuva atstatė savo pozicijas, įsikovotas dar valdant Kazimirui pirmajam, jau suvienytos Rusijos spaudimo akivaizdoje. Didelių nuostolių Lietuvos kariuomenė 1508 metais nepatyrė, tačiau maišto sukelti karo veiksmai – nusiaubė didelį gudų žemių plotą. Bajorų ūkiai nebeistengė pakelti naujo visuotinio kariuomenės šaukimų. Reikėjo dar išlaikyti ir 5000 lenkų algininkų, nes pasienio pilių įguloms komplektuoti trūko vietinių bajorų, bet to pašauktiniai patys neišgalėjo ilgą laiką tarnauti. Algininkams neužteko net 1507 metais surinktaus sidabriniais. Sunkia našta gulė atmenus Krymo Hanui. 1508 metais teko papildomai išeikvoti apie 4000 grašių kapų. 1508 metų pabaigoje, 1509 metų pradžioje Vilniuje vykęs Seimas sutiko totorių atmenų mokėti kartu su Lenkais po 5-6 tūkstančius grašių kasmet. Aštriausių Seimo darbo tvarkės klausimų – tapo atsiskaitimas su maištininkais. Ponų taryba čia nesugebėjo suvokti valstybės prioritetų ir Seimas virto jos grupuočių rietenų lauku. Išdavikų nubaudimas įgavus radvilams viršų, nemaža dalimi tapo susidorojimu su jų priešais. Pastrai dar pakurstė buvusių Mykolo Glinskio šalininkų, Teodoro Kolantajaus, kunigaikščio Lukomskio, Glinskio išdininko Ulriko, siekiančių įsiteisinti įskundinėjimai. Buvo suimti Martynas ir Teodoras Hreptavičiai, kunigaištis Polubenskis, Albertas Goštautas, jogailaičių šeimai atsidavusių Hotkevičių atstovas Aleksandras. Bet to Seimas priėmė keletą naujų įstatymų nuostatų, kai ką patvarkė dėl karo tarnybos sąlygų. Seimams nuo 1507 metų įgavus teoriškai atstovavimo visiems bajorams pavidalą, Ponų taryba ir didysis kunigaištis konkrečiai plačiau palaikė ryšius su bajorijos viršūne. Toks pradinis platesnių bajorijos sluoksnių traukimas į politinę veiklą dar neleido jai pajusti organizacinių savo galimybių. Tuo tarpu oligarchų viršūnė galėjo pasinaudoti Seimu kaip savo įtakos svertų ir tai sureikšmino jos valdžią. Esant dar didelėms didžiojo kunigaikščio prerogatyvoms, susiklosti valdžiaus pusiausvyrą vertusi visas politinės jėgas ieškoti sutarimų. Pirmųjų Zigmanto antrojo valdymo metų Seimai buvo ryškus svarbiausiųjų aktualijų sėkmingo sprendimo pavyzdys. Zigmantas II 1512 metais nustatė dviejų bajorų kvotą kiekvienam atstovaujamam pavietui. Šalis po 1507-1508 metų karų greitai atsigavo ir susitvarkė – Spaudžiamas Lenkų ir lietuvių diduomenės grupuočių, Zigmantas II apgalvotai laviravo ir sugebėjo neleisti ne vieną iš jų įgyti persvarus. 1511 metais buvo paleisti dėl Mykolo Glinskio maišto įskūstieji didikai. Intensyvėjo ponų tarybos įstatymų leidyba. 1509 metais buvo priimti našlių dovių, išdavikų turto konfiskavimo, teisėjų atlyginimo nuostatai. Su Lenkija buvo tariamasi patikslinti ribas, kad nekiltų abiejų šalių pasienio gyventojų ginčių. Zigmantas II 1507 metais patvirtino Kijevo, 1509 metais Voluinės, 1511 metais Polacko žemių privilegijas. 1511 metais buvo patvirtintos teisinės ir turtinės tačiatikių bažnyčios garantijos. Teisinio saugumo realizavimo plėtimas tapo nenutrūkstamu procesu nepavyko Lietuvai atgavinti gerų santykių su Livanija 1508 metais, 1509 metais darybos dėl sienų su ja nieko nedavė. Lietuvos atsilaikimas prieš eilinį Rusijos užpolimą keitė jos padėtį Lenkijos atžvilgiu. Lenkų pusiai, neatsisakant unijinių pretenzijų, jos ypač išiškėjo 1510 metais Petrakavo Seime – jas tiesiogiai reikšti darėsi gerokai sunkiau. Visa kalba ėmė krypti realesne, karinės sąjungos ir savitarpio pagalbos linkme. 1509 m. rugsėjį lydaus Seime Lenkijos pasiuntinys Stanislovas Starlo prašė pagalbos kovoje prieš Moldaviją. Ponų taryba įsisuko savanoriais, dalyvavo apie 800 raitelių. Lietuva visiūrė suderinti gynybą prieš Krymo totorius ir atmenų jiems mokėjimą. Atsargę Lietuvos poziciją lėmė ir Baziliaus trečiojo žygis į formaliai atskirą Pskovo Respubliką 1509 metų pabaigoje, pasibaigęs jos įjungimu į Rusijos valstybę 1510 metais. Nesklandumų šalies gyvenime užteko. 1509 metais gruodžio Seimas Vilniuje sutriko. Nes mirus kancleriui Mikalojui Radvilai Gonandziečiui vyresnejam, kilo rietenos dėl jau rėdų perėmimų. 1510 m. rūpjūtį Krymo totoriai netrukdomi pasiekė net Vilniaus apylinkės. Atsakydami į tai, Lietuvos ir Lenkijos Seimai 1511 metais ėmėsi priemonių organizuoti algininkų įguloms pietų pasienyje. 1511 metais teko sutraukti pašauktinių kariuomenę Petrikovičiuose – Gandas apie lietuvių pasiruošimą tais metais sulaikė Krymo totorius. Veiksmus suderinti pavyko ir 1512 metų Lietuvos ir Lenkijos seimuose. Tai darė akivaizdžius vaisius. 1512 metų balandžio 28 dieną Lietuviai ir Lenkai skaudžiai sumušė krymiečius prie Višnevecų. Su Krymu buvo sudaryta taikos sutartis, tačiau teko sutikti kasmet mokėti bendrai su Lenkija – 15 tūkstančių auksinų atmenų. Užsimesgė sėkmingas bendradarbiavimas su Lenkija plėtėsi. 1512 metais Liepos mėnesį Lenkijos atstovas Jonas Virčevskis atvežė teigiamą atsakymą dėl kariniai sąjungos. Bent jau laikinai Lenkai atidėjo unijos reikalavimus. Lietuva pasijuto stipriau. E. Dešimties metų karas. 1508 metų taikos sutartis nepatenkino nei Rusijos, nei Lietuvos. Bazilius III savo nepavykusią intervenciją laikė atsitiktinumu. Lietuvos ponų taryba, nepaisydama pralaimėtų karų 1492-1494 ir 1500-1503 metais, tebe gyveno didvalstybės iliuzijomis – ir į atnaujinamą šalies privilegijas įrašinėjo 1447 metų Kazimiero privilegijos straipsnį įpareigojantį didįjį kunigaikštį atgauti prarastasią žemės. 1507 metų budo sutartis nebuvo įgyvendinta, Jau tų pačių metų lakryčio 12 dieną Vladislovas susitarė su imperatoriumi Maksimilijonu dėl savo sūnaus Liudviko santoko su Vokietijos valdovo anūkė. Habsburgams tai valė kelią į Vengrijos sostą. Jautri Lenkijos vieta buvo jų suzerenitetas Vokiečių ordinui. Jausdamas Maksimilijonų paramą, ordinas visai įsisukinėjo, nenorėdamas jo pripažinti. 1510 metais Poznanė suvažiavime imperatorius atstovai vienareikšmiškai palaikė kryžiuočius. Zigmantas Senasis ėmėsi kontrpriemonių priemonių nuo 1510 metų suartėdamas su tautinė Vengrijos opozicija. Lenkijos padėtį čia stiprino 1509 metais sudaryta taikos sutartis su Turkija. 1512 metais Zigmantas Senasis vedė vengrų tautinės opozicijos lyderio Jono Zapolijo seserį Barbaurą. Maksimilijonas atsakė į tai naujus suartėjimus su Rusija. Baziliui Trečiajam atsirado proga pasinaudoti temtais jogailaičių santykiai su Habsburgais. Stiprėjantį jau ir taip despotišką valdžią turintį Rusijos valdovą pykino rusų diduomenės pautraukis į ponų valdomą Lietuvą. 1512 metais į Lietuvą pabėgo Rezanės kunigaikštis Jonas, Pronsko kunigaikštis Glebas, Didbajūriai Leckiai ir Pleščiejevai. Lietuvai pavyko 1512 metais sudaryti o 1513 metais galutinai patvirtinti kariniai sąjungos su Krymu sutartį nukreiptą prieš Rusiją. 1512 m. lapkričio 14 dieną Rusijos kariuomenė peržengė Lietuvaus sieną. Viena dinkščių karui pradėti buvo Elenos Aleksandrienės izoliavimas, siekiant Baziliui trečiajam neleisti veikti per ją. Paselgta buvo brutaliai – Našlaujanti didžioji kunigaikštienė mirė 1513 metų pradžioje, kilo įtarimai ją buvus nunuodyta. Rusai siekė užimti dabar jau pasienį atsidūrusį Smolenską ir verštis Kievo kryptimi. Aktyviai veikė Mykolas Glinskis, stengdamasis vėl sukelti stačiatikius. Paskiri rusų daliniai grėsė Polockui ir Vitepskui. Ir šį kartą Lietuva buvo užklupta nepasirengusi. Šauktiniai iki vėlyvo rudens saugoje nuo totorių pietinė žemės buvo išvargę. Karo reikalams 1512 metų viduryje buvo sušauktas Seimas. Jis nebuvo pilnos sudėties, bajorai atliko karo tarnybą, tačiau spėta kai kas apsvarstyti. Gruodžio mėnesį Zigmantas II iš Lenkijos atsiuntė nurodymą pakeisti išrengimo normą iš dešimties tarnybų į dešimt dūmų. Nutarimų neprimta, bet šalis šiaip tai buvo mobilizuota. Miestai turėjo išrengti karius arba atsipirkti mokesčiais. Nors rusai apgulė Smolenską, tam buvo spėta pasiruošti ir 1513 metų pradžioje jie turėjo apgultį nutraukti. Lietuvos kariuomenės daliniai išmušė juos iš valstybės teritorijos. Tačiau netrukus ėmė jaustis Rusijos karinio potencialo pranašumas. 1513 metų birželį rusai vėl apgulė Smolenską, Birželio 27 dieną Zigmantas II jau buvo Melnike. Šiek tiek užtrukęs, jis rūpiučio 11 dieną atvyko į Vilnių. Po ilgų svarstymų buvo surastos lėšos pasamdyti 7000 lenkų algininkų. Pašauktinė kariuomenė laimėjo kelis susidūrimus su rusais. Jų veikė apie šimtas tūkstančių ir atmušė juos nuo Smolensko, Vitebsko bei Polotsko. Antroje 1513 metų pusėje Bazilius III pradėjo dėrėtis dėl taikos, tačiau tų pačių metų pabaigoje jis iš naujo susitarė su Maksimilijonu, siekiančiu pasinaudoti naujai kilusių Lietuvos ir Rusijos karu. Lietuvos kariuomenės laimėjimai karo lauke nenulemdavo persilaužimų ir karo tesimasis darėsi vis grėsmingesnis. Išvalgusis Zigmantas II, dar tardamasi su ponų taryba, 1513 metų vasaros rudens sandūroje numatė sušaukti Seimą 1514 metų pradžioje, nes išdas buvo tuščias. Pasunkėjus Lietuvos padėčiai, Lenkai vėl pamėgino pagalbą sieti su Unija. Tokį pasiūlymą jie atsiuntė 1512 metų pabaigoje, tačiau Zigmantas Senasis jų nepalaikė. Lietuvos ponų tarybos atsakyme buvo kalbama tik apie karinę sąjungą – Tuo tarpu imperatoriaus ir Rusijos remiamas Vokiečių ordinas aktyviai pasipriešino Lenkijai. Į planuojamą antijogailaitišką koaliciją norėta įtraukti Daniją, Livoniją, Moldaviją, Brandenburgų ir Saksonijos kurfirstus. Šios užmačios užlugų. Tačiau Maksimilijono pasiūsti į Maskvą specialistai padėjo sustiprinti ir taip neblogą Rusijos artileriją. Dalyvaujant Zigmantui II, 1514 m. vasario pradžioje susirinko Lietuvos Seimas. Buvo jaučiamas nuovargis. Nors bajūrai sutiko mokėti mokesčius nuo savo valstiečių, o tai leido samdyti Lenkų algininkus, visą tai teko išreikalauti, nurodant į neišvengiamą gėdingą taiką. Specialus Seimo nutarimas grasino mirties bausme ir dvarų konfiskavimu tiems, kas nestos į kariuomenę. Tiesa, bajūrų nepasitenkinimas reiškėsi ne vien tik būtiniais, bet ir socialinio ar net politinio samoningumo protrūkiais. Reikalauta, kad Lenkijos surėdai, esant Lietuvoje bendram valdovui, neitų savo pareigų ir kad didysis kunigaikštis joje liktų iki karo pabaigos. Jau 1514 metų balandį Zigmantas Senasis nusiuntė laiškus į Lenkiją dėl algininkų verbavimų, vyriausiojų jų vadu paskirdamas patyrusį karį Joną Svirčevskį. Tačiau nesant karaliui, Verbavimo kampanija vyko vangiai. Lietuvoje vėlavo pašauktinių mobilizacija 1514 metų vasaros kampanijai. Birželio 24 dienos terminas jai susirinkti Minske nebuvo įvykdytas. Lenkų samdinių dalis sustojusi Brastoje dar nepasiekė Minskų, o tuo metu rusai jau trečią kartą apgulė Smolenską. Stipri rusų artilerija griovė Smolensko sienas, neleisdama jų atstatyti, o Mykolo Glinskio agentūra veikė viduje. Smolensko vietininkas Jurgis Solohubas nepajėgė suvaldyti baimės apimtų žmonių, kuriuos palaikė glinskininkų agitacijos įbaugintas vyskupas Barsonotiejus. Liepos 30 dieną Smolenskas krito. Rusų kariauniai pasiekus Stislaulį, jaus pusę perėjo kunigaikštis Mykolas Zaslavskis. Ištisą šimtmetį valdžiusi stambų rytų slavų žemių centrą, Lietuva šimtmečių jį ir prarado. Šis pastarasis šimtmetis nulėmė Smolensko priklausimą rusų, o ne gudų tautai. Paėmusi šią svarbę tvirtovę, rusų kariuomenė pajudėjo į gilesnės didžiosios Lietuvos kunigaištijos rytis. Šis pralaimėjimas sukėlė slegiantį įspūdį. Tiesa, jau pradėjo veikti Zigmanto antrojo suderintas mechanizmas. Už Lietuvos pinigus pasamdytus Lenkų algininkų būrius papildė Lenkijos karūnos pinigais suverbuoti žmonės ir Lenkų riteriai savanoriai – Svarbiausia buvo karaliaus dvariūnys, vadovaujami Vaitiekaus Sampolinskiu. Apžiūrėjęs juos ir Lietuvos kariuomenę Borisove, Zigmandas II čia ir pasiliko jungtinės jėgos vadovaujamus Etmono Konstantino Ostrogiškiu, patraukė į rytus. Pagrindinį karo veiksmų teatrą energingai pridengė 1513-1514 metų sandūroje Polocko vaivada paskirtas Albertas Goštautas. Jis įsiveržė į Rusijos teritoriją šiaurėje, sudegino didžiųjų lūkų tvirtovę ir sumušė Petro Jeleckio vedamą rusų dalinį. Polocko vaivados paimtų belaisvių parodymai pravertė Konstantinojo Strogiškiui. Tuo metu svarbiausios rusų jėgos vadovaujamos Jono Čelednino, šaltiniai nurodo 80 tūkstančių karių pasiekė Oršą. Jungtinė lietuvių ir lenkų kariuomenė turėjo 30 tūkstančių vyrų. Kautinės įvyko 1514 metais rugsėjo 8 dieną Konstantinui Ostrogiškiui staigiai forsavus Dnieprą. Buvo greitai surestas laikinas tiltas artilerijai. Volantysis rusų sparnas pateko į stiprią artilerijos ugnį, po kurios sekė kombinuotas lietuvių ir lenkų raitėjos smūgis. Rusai polimų net laikė ir antrasis oršos mūšis pasibaigė visuotiniu bėgančios jų kariuomenės persekiojimu. Žuvo 14 tūkstančių rusų, Jonas Šeledninas ir daug didbajorių pateko į nelaisvę. Penki tūkstančiai eilinių belaisvių buvo įskirstyti po didžiojo kunigaikščio dvarus. Inventoriai mini šią darbo jėgą greta nelaisvosios šeimynus. Kai kurie jų buvo nusiųsti Europos valdovų dvarus pademonstruoti lietuvių ginklo pergalę ir maskvėnų egzotiką. Aršos pergalė pakeitė karo eigą, moralinis jos poveikis buvo didžiulis. Tai įsigalėjo visuotiniai nuomonėje, kad atvirame lauke rusai negali atsispirti lietuviams. Patirti nuostoliai nebeleido Rusijai tęsti grėsmingų puolimų. Į Lietuvą sugrįžo kunigaikštis Mykolas Zaslavskis, už jį laidavo Konstantinas Ostrogiškis. Viskupas Barsonotiejus ir smolenskiečiai išmėginę Maskvėnų valdžiaus skonį, pasinaudodami tinkamu momentu, bandė pasišaukti Lietuvos kariuomenę, tačiau budrus Rusijos pareigūnai tuo jau pat susidorojo su savo naujaisiais valdiniais. Pabėgti į Lietuvą mėgino net Mykolas Glinskis, nepavyko ir jam. Šiuo kartu jis atsipirko, perėdamas į stačiatikių tikėjimą. Netrūkdoma bėgančio priešų, Lietuvos kariuomenė apgulė Smolenską, tačiau teisus buvo imperatoriaus pasiuntinys Zigmantas Heberšteinas, nurūdęs, kad nei rusai, nei lietuviai nemoka imti pilių. Apgulimas užsitėsi, o artėjantį žiemą privertė jį visai nutraukti. Pašauktinė kariuomenė įsiskirsti. Pilyse pasilikusios Lenkų algininkų įgulos dar siaubė Rusijos pasienio žemes, bet tai jau nieko nelėmė. Oršos pergalė liko neišnaudota, Smolenskas buvo prarastas. 1514 metų įvykė tiesa parodė, kad Zigmantas II amnestuodamas Eustachijų Daškevičių neapsirikų. Paskirtas Čerkasų seniūnų, šis prityręs karys dar tais pačiais 1514 metais pasitelkęs Krymo totorius nusiaubė Rusijos pietinio pasienio žemės. Po Oršos mūšio karo veiksmai kurį laiką aprimu. Lietuvos išdas buvo tuščias – o Rusija dar neatsigavo po pralaimėjimų. Neapmokėti Lenkų algininkai nusiaubė rytinės didžiosios Lietuvos kunigaikštijos rytis. Oršos pergalė buvo pasinaudota diplomatijoje, kur Zigmantui Senajam pavyko pagerinti santykius su Habsburgais. 1515 m. Liepą abu jo gailaičiai lydimi savo valstybinių delegacijų vienoje susitiko su imperatoriumi Maksimilijonu. Mikalojus Radvila Gonionzietis atsivežė šimto žmonių orkestrą, tuo padarydamas nemažą įspūdį. Pasiekta buvo neįtin daug, tačiau neleista užgriūti dar didesniems praradimams. Vladislovas ir Zigmantas sutiko, kad Habsburgai gautų galimybę vedybų keliu ateiti į Čekijos ir Vengrijos sūstus. Maksimilijonas savo ruoštų pasižadėjo neremti Vokiečių ordino ir Rusijos. Vienas kongresas dar labiau susilpnino jo gailaičių dinastijos pozicijas Vladislovo valdomose šalyse ir nors kažkurį laiką sustabdė imperatoriaus paramą Lietuvos ir Lenkijos priešams, iš esmės paliko jam laisvas rankas. Vis dėlto šioje situacijoje Lietuva ant savo pečių sugebėjo nešti pagrindinę karo su galinga Rusija naštą. Tai savo laiškuose kitų šalių valdovams pripažino ir Zigmantas Senasis. 1515 metais veiklusis Eustachijus Daškevičius su Krymo totoriais nuniokojo Severų Naugardos rytį, šiuo sparniniu smūgiu susilpnindamas centrinį rusų frontą. Lietuvai brangiai kainavo profesionalūs Lenkų algininkai. Už metų ketvirtį pėstininkas gaudavo dešimt lenkiškų auksinų, prilykstančių lietuviškiams penkioms kapoms ir 25 grašiams. Vidutinis bajoro žirgas kainavo apie dvi kapas. Tačiau tai buvo nepakeičiama smūgiamųjų jėga. Išteklių išsekimas ir neapmokėtų Lenkų algininkų plėšikavimas suerzino gudų bajorus bei lietuvių ponus. Sulėtėję karo veiksmai sumažino algininkų poreikį. 1515-1516 metų sanduroje vykusiame Brastaus Seime prasiveržė nepasitenkinimas dėl samdytų svetimšalių išlaikymų. Algininkams vėl buvo neapmokėta ir didžiajam kunigaikščiui neliko nieko kito, kaip įkeisti ponams – kai kuriuos savo dvarus, kad gautų pinigų. Nepatenkinta Lenkais bajorija, tikėjusi įsiversti be brangiai kainuojančių karo samdinių. Zigmantas II turėjo su tuo susitaikyti, jo labiau, kad po vienos kongreso įstikėjusi išardyti imperatoriaus sąjungą su Rusija. Be kitakų, iš savo dvarų didysis kunigaštis surinko sidabrinę. Jis pasinaudojo antilenkiškomis nuotaikomis išgauti bajorų sutikimą sukomplektuoti pilių įgulas iš pašauktinių. Sužlugus Mykolo Glinskio maištui ir gudų elitui pademonstravus ištikimybę Lietuvos valstybei, Zigmantas II siekė šias nuotaikas paversti dar didesniais integracijos siekiais. Nebedraužiant didžiojoje Lietuvos kunigaikštėjoje statyti naujų stačiatikių bažnyčių, net Bazilius III liovėsi naudotis jų persekiojimo motyvu. Tyliu, kasdieniniu darbu Bernardinai skleidė bažnyčių unijos idėją. Suartėjimą jie lengvino, nereikalaudami stačiatikių persikrikštyjimų. Bernardinams padėjo popiežius Leonas X, 1515 metais leidęs atlikti liturgiją senąją slavų kalbą. Buvo atsižvelgta ir į palenkės bajūrų norus. 1516 metais Drohičino žemiai buvo patvirtintos ankstesnės jos privilegijos. Įvykių eiga – leido 1516 m. gegužės mėnesį sušaukti Vilniuje Seimą, kuris sutiko toliau pakelti karo sunkumus. Pavyko išgauti net nutarimą surinkti sidabrinę ir tai vėl leido samdyti Lenkų algininkus. Seimas priėmė ir jiems reikalingą maisto rekvizicinių kainų nutarimą. Šių priemonių būtinai reikėjo, nes imperatorius pasiuntiniai atvežė iš Maskvos neprimtinas taikaus sąlygas, o vokiečių ordino didysis magistras, kuris Livonijos ordiną pulti Žemaityje. 1516 metais įvyko pasienio susidūrimai dėl katyčių kaimų. Kaimas liko kryžiuočiams, nes Zigmantas II vengė aštrinti padėtį. Vokiečių ordinas kėlė sąlygas už galutinį karališkųjų prūsų pripažinimą Lenkijai atsilyginti Žemaityje ar net visa etninė Lietuva –